ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وبعد draga braćo Allah tabaraka wa ta'ala nam je objavio ajete sa kojima se možemo s vremena na vrijeme i stalno posjećati. Pa u njima stoji istjerovsku i o vjernici bojte se Allaha stvarno bogobojaznošću i ne umirite nego kao istinski bogobojenje rodinu. O vjernici Allaha se bojte i govorite samo lijepo i ispravno ili lijepo i ispravno Allah će vam oprostiti vaše grijehe i popraviti vaše stanje i djela vaše učiniti ljepši, ako se pokorava Allahu i poslaniku zaista će pravo godinu odličiti. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, da će vam kurban. da će vam Kur'an Ramučite dobro od lošeg i oprostit će vam grijehe vaše i pokriti vaša loša djela. A Zaista Allah posjeduje veliki narod. Draga moja braćo, Kurban čovjek zarađiva kao i ima svoj. Takvaluko, jer kad čovjek postigne tamo hvalu, bogobojaznost, tada je osigurao svoj iman. Također je tada osigurao i svoj jedin, svoju spoznaju i svoj Kurban. Jer malo je Allah i Đelešanu robova i jeti su kao kao što je temeljni posao jedan. Oni ljudi koji se znaju ispravno kretati kroz život i mogu pri svakom čovjeku vidjeti dobro i loše, u svakom postupku dobro i loše, u svakoj situaciji dobro i loše, u svakom vremenu, u svakom pitanju istinu i neistinu. obrani. Oni koji to mogu, Allah Đelešanu im je dao Kur'an a ako imaju Kur'an, nakon da se boje. A čovjek se ne može bojati Allaha da baraka wa ta'ala prije nego bude imao znanje o njemu i ubjeđenje u njega i ljubav prema njemu. Jer kaže Ibn Hayyim, rahimahullah, kad je u pitanju takva, da čovjek prije nego se bude bojao Allaha da baraka wa ta'ala mora da zna koga se boji. Pa ako čovjek ne zna Allaha da baraka ne, ne može ga se ni bojati. Ako ne zna njegove sifate i imena, ne može ga se ni bojati. Ako ne zna tu potrebu prema njime, ne možemo ni težiti i pribjegavati. Tako da je nad kada čovjek se kreće kroz život i ispravno postupa da posjeduje tako. Taj takva, kažemo, postiže se, kao je ovaj kurban, činjenjem dobrih djela, Draga moja braćo, taj takva i taj putman se može izgubiti, nestati ga. put čovjeka koji se digne na visoko brdo, pa se njega vidi sve. Okrene se iza leđa, vidi dojene i brda koja slijedi. Pogleda desno vidi, pogleda ispred sebe vidi, pogleda lijevo vidi. Međutim, kada zađe se toga brda i počne iz strane, počne da upada u koprive, u slogove, u trđe, u građe, u šibe, ne vidi 20 metara od sebe. Ne primijeti ni put koji prolazi pored njega. Diže se čovjek na brdo i na visine, uporavajući Allahu da baraka wa ta'ala. A propada u koprive, u građe, u kupinu, bivaju mu noge zaprepene, ne vidi više od sebe, doistinu dijavamo onda kada počinu e, hrana i trebiti nešto. Kažemo, braćo, da bi čovjek postigao tako, mora imati znanje. Jer kako da se čovjek boji ako ne zna koga da se boji? Draga moja braćo, nazvamo malo uvoda u samo i Kurban, samo zbog toga citirali ajet o vjeri nam se Allah uvijek boja da vam Kurban, da objasnimo šta je to Kurban. Kažemo, to se postiže dobrim djelima. Pa ljudi kada čine dobra djela, najbolje djelo kod Allaha Đelešanu je židno. Sjetili se vam hadisa kada kaže Resulullahu alaihi sallam da je sahat stajanja na Allahu budu vrijedni od 70 godina posta i namaz. Zato ne nemojmo se činiti braća što smo u džihadu, bilo nam sve jasno i znali. Sad nam nestaje Sultan. Sad možemo vidjeti da je čovjek zapao u koprive. Ne zna kako da se odnosi sa bratom, kako se sobom, kakva situacija, kakva se mogućnost. Onda, braćo moja, moramo sada da se trudimo, da ne padamo dalje za stratima, nego da se vraćamo gore. Pa ako nema džihada, moramo raditi djela shodna džihada, džihada. Moramo tražiti znanje. Moramo pomagati muslimane. Moramo činiti i barete kojima se Allah u društvu približava toliko da nas zavoli. Nakon ovog uvoda u Kurban, braćo moja, današnja služba je posvjećena jednom naslovu koji glasi Nikova muslimani neće dati pravo ako ga ne uzme. Nikova muslimani neće dati pravo vaše koje vam primalja ako ga sami ne uzme. Da bi ga čovjek sam uzeo, mora biti tada, mora biti kada, jer bi znao da djece ne može od zrna čovjeka ništa uzeti. Jer je jači, da ovo čovjek i kada dok zreo čovjek od da može sve. Ako pogledamo naše neprijatelje i danas, vidjet ćemo da smo ovi od nas jači. i naši od budi. Na nama je znači da se, da se jačamo i da se učimo. A kad su dva čovjeka ista, jaka ova, u svojim mogućnosti, svaki od njega oni imaju se ime. Međutim, ako jedan djede, ti sam odrođeni sa snagom ne može. would rise as a large devotional poet. Anataka kudemonstrate sio pameti, anataka kudemonstrate sasa hapo. Saudi mwanadamu hizo zako na ngapi mwanadamu unaona mdawa kwa yale tu wanaona wapo imani. Sasa tunawaliwa daibuse kwa imara mwanadamu. Maana kwa ni dawa na uzio ni ndani. Na leo ni ndani zile ukosi na ndani ukosi znanje nego uradi. Allah te baraka wa ta'ala je naglasio na početku i naši, da je sada da će nam prijaviti sve uzimati, i živote, i krv, i slobodu, i vjeru, i sve nam braniti, sva nam prava znači, uzupirati i osporavati. Pa tako kad su muslimani tek počeli da se dogovaraju da rade zajednički za vjeru, da dižu Allahu za vjeru, i nove izvode ljude, نظرا يعود ونظرا الى الله تبارك وتعالى تغذيه المتوكلين يريد ذلك ويوفقه فلا يرد صلى الله عليه وسلم مما وزافر من الصحابه كثيره da gaskiyere kusa da yana zuci kaže ovako najte kada stane da je Rasula sallallahu alaihi wa sallam da će se protivati tvojiti i djeri i krvi I u i izredi su drugog rivajeta. A u ostalim rivajetima i inaha to znači da je sunnet da će u muslimanima svaki sunni bala. Braćo moja, vi znate iz svakodnevnog života da prava ima svaku muslimana. Da će svakog povećati svaka zabluda i greška musliman neće ni najveća ispravnost. I nas svaka opozicija kako se riješi u pregovoru. A u naravno se rješava samo u izma i mrtvom radom. Ona to koje god hoćete državi, svaka opozicija će se eventualno sa nekom godinom zakona. A da onima koji pozivaju za sudu šerijatu i koji pozivaju za ovdje Allahom na baraku od ta'ala, za njima će se samo učenjima i sudom električnom komisiju. To je slučaj koji su ljudi da mi samo ne znam vidi. Sada ćemo spomenuti samo jedan slučaj, vrlo malo o njemu, da e, se sličetimo kako gdje živimo i kako je stanje, ne mislimo da je sve po nama. Uvježimo je sve koje stižu vijesti da tamošnja vlada je represija kršćanstva. Nakon je u oslobođenja. Sada mu piše uvoz muslimane. Najbolanja činjenica je musliman u vojsku javi i znali kako su vojske američkih država kako su njima oficiri, kakva je vojska kakav je teži rad, teži razgovor i to će biti sa njima da je teži mlade ne znam kako ali moraju da idu da se suočiti svaka koja ne ode iz njene roditelja eventualno jedan širi sunan koji bude to je znači naj, činjenica i U isto vrijeme se muslimanima da u svojih školama uđe bilo šta To znači da za 10 godina taj narod je neće znati ništa od ratnog jezika koji će umješa onaj granski jezik. I neće znati ništa o jezik. Pa ja vas pitam, braćo moje, da vas neko nije poučavao, da nije bilo prilike da se poučite. Da li bi bilo ništa na svijetu, ma koliko bilo nazvano i krivo da bi se išlo. Odgovor je jasno, ne bi. Zato oni koji su učeni tamo negdje, daleko od islamskog kruga, concluindo sapidamente Brasil. Seiscientos anos de lei, os Você é, né? não não juntos de primeiro. Só me isso, né? Nada disso. E aí, não vai estar por esse aqui. Via de Susan. Qual é o outro? Você vai tirar o filho do outro, demais. Filho vai muito, demais. Filho inteiro, demais. Pois, demais. Senhora. imaju li pozitivno da je kako se Imaju li? Ne Imaju Imaju li na kuprasu? U Ne imaju. A imaju li vlasti u Sarajevi u i škole svoje i sa svoje hrvala? Imaju. Da li nikada jedan muslimana se kumuli da ga je muslim, da ga je Allah uzupirao? Ne svijetu. Musliman bude reći neko ne kaže pređi muslima. A čije da li javne i ove domaće اللي تعمل دي هيدوس مع الله سبحانه وتعالى وتابع ايه وتابع وانت تابع فيك كريم وبتاعك دلوقتي الساعة سيرة ريبة كل ما تغني جد كل ما يتابع يأكل كل ما يتابع يأكل لكن دي ريكو وقريمة من يأسوية تابع فيه عزيز هوليوتو وسبع كويتان هيدي شوية كويتان عزيز وهو المنطقة العنيجة المدرسة هو بيها Pitam se dalje, draga moja braća, da li su mali u Bosni? I oni u Beljamun koji nemaju svog islamskog života. I oni u Sarajevu koji je Srbačko, osjeća islamsku bezradu. Odgovor je ne osjeća. Postavlja se pitanje, ove djevojke iz Litve, koje će služiti u Bosni za 5-6 godina, da će se u protiv Ciljem Dinaloga sam ja jasno pogodio. Da se bune muslimanke koji prevode sa Zajborom, da se, da se kurili za njima Da se bune, da vas će da se zakinute, da smo obespravljeni? Ne. Vidimo znači kažu opasno, da sam kazao, da nas neko nije naučio, nećemo ništa razumjeti. Vidimo da ako nema poučavanja, objašnjavanja, otvoranja oči, čovjek ništa ne razumije. wanda na shi ta kuma da masu yi na da shi waya sai guda da wani fara ma wace na buɗe kuji ne ne da fiye mana zaune na hali ka da biyu izai da rile da lati koliko su shvatili da ih krate neće dati pardona nikada يجب مضارعات الإسلام يجب خمسة إسلام راح يرى قدر اليد عشان في جميع الإسلام هيك الآية ويأتي وجمهوري فلي يتمرس الجمهوري رضي الله عنه يجب البخاري مسلم لكن متفق عليه أواصل يجب يجب الكويسة أصحاب السنة أبو داود الإنساني رحمه الله رضي الله عنه لا يسأل صلى الله عليه وسلم مصدر الذي يجب المرأة الليلة ويجوزنا وضع شبكة حولها مهمة للإنسان وضعنا لنا ابن حنيفة الإمامي في سجن وجنة تسوق وحسن المدين ومن قصة صلى الله عليه وسلم حكاية لا الضبط أبو إمامه dalje sa mnom, dobro. Ako me pustiš, meni prve do vodu nisu ništa napravili. Ako me ubiješ, ubio se onoga čija će krv, sigurno osjećan. znamo kako je imam da će sa živim vrha, sve nema kredarca imame, nanijeti veliko odvolju 40 sosada Kur'ana na nove. I teško će vrlo teško što كذلك أبو العشرين صحابي مريض يوسف إلى وجهه هذا بذلك بذلك طول وحسنانا ويتمس مثل لكل سبالة طول لصبر سبحانه وقال بالتكبير إن الله رب العزيز والمطيع ذات الفرائض مالك الربي فهو مثلا يقول المصيبة ولا مطمئن على هذه المؤمنة Znači, ono jako moćno mesto. Kaže, ako naruješ, uvijek se nagradi, ali kad biti posvećena, ako hoće da otpustiš isti mene koji govoriš moj isti narod izgleda na muslim sa imanetan pa ga je ostavio taj dan to sam sutra upitao ga hodom šta je s tobom mama tu mama rekao mi isto pa je ostavio još jedan dan došao treći dan kada je opet rekao isto Rasul sallallahu alaihi wa sallam kaže Odabrao Rasul sallallahu alaihi wa sallam od ovo troje يسمع صوته فأما في صوت اللاجاكوس فيديو Mañana kao što je opet ovo, a budeš na meni mene postupio, postupio se na onome koje je zahvalno. Otišao do jedne faze, neslišna na kojoj je bila povišena skupina sa vodom i ogurao se i došao reći šahadet, što na kraju je Allah. وأشهد أن محمد رسول الله هذا أو اسم رسول الله قول كاذب Muhammed je tako bih Allaha prije ovog momenta na licu zemlje nije bi bilo brže lica od ovoga lica. A poslije ovog momenta nema ni naše lica na zemlji. O Muhammed, od svoje vjere do ovog momenta bi nije bilo brže vjere se. A poslije ovog momenta nema ni naše lica od svoje, nema ni naše vjere u svoje. I Muhammed je od toga mjesta ove medine, jer mi znamo kad idemo jednu mjestu, da je nešto razno, da je nešto nešto ne valjalo, Zatim kaže, koja konjica je uzela, uhvatila kada sam skrenuo na umru. Pa mi dozvoli da ovo mi umru. Kaže mu ovo mi umru. I je, uvijek je vidjela i kaže, ona vije da je vidjela, kaže, da sam odmetno ne odmetno muške da je nešto sam, što u islam da ti je zapretio i rekao, فكن الله واتقى في إيمانه إيمانا به وشرك كفرا غير شرك هذه القرى في إيمانه بالوجه وشرك لسيدنا صلى الله عليه وسلم رواية Završen, drugi rivajeti navode da da su kasnije kada im je pisali sallallahu alaihi wa sallam ga ili krvnom vezom i nejači da pusti pa je alaihi wa slobodno biti neka se sam djela nekog. Zanima nas ovome hadisu samo jedna stvar, draga moja samo jedna stvar, kojom ono osjećam sebe i vas u svojom Bogu i ovdje. Ovaj umre kada kaže u imama, o Muhammede, tvoja konjica me je uzela kad nam može, može ona. Vidimo veliki događaj. Numana, prva je mame, ulazi u islam. I odmah rekao, i ugrožava i prijeti pojeti najveće nebežne muslimana. Muslimani dobivaju kriva. Kako je došlo do islama i muslimane? Ležanje muslimana. Ne je A kaže na početku hadisa poznala Resul sallallahu alaihi wa sallam isti prema neću. Vidimo da su muslimani bili svjesni da će neprijatelji Čuji, Allah sve ovo. Zalim je oblavi muslimane ako muslimane su radili o njemu Allah. Nisu znači ležali u medini Šta Samo znači vrate muslimane. To znači jer ti gdje god bio. Bio sam bio s tobom jedan ili bili trojica ili sa trojica ili koliko Allah će zašanu hoće. Mora ako se uči u vjeru u životu i raditi za nju i dan i noć. javno i tajno. I skupno i pojedinačno. mira mudro dà ti hiyo imetoona mambo hilo inatoona mara tofauti na hapo mudra nasija litwafudit nasija su nani ndio tunaweza Islam sumame lakini mtaona kwa sababu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayo ndio ndio ndio naulu naulu kunje sio sisi tutapo wala hapo nabii Abu Jahl sisi tulizi lifiku nadhani mgogo wa ile rafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zato mi imamo na svakom koraku. Ne obzira kom narodu pripada, pripadao. Koju, koju, kojom zablu do sada bio zaveden, koristite priliku svi i svači da skrenete pažnju njegovu na islam i na sebe i da napravite od njega ili manje gdje za islam, ili pobožnika na islam, Ili da u njemu više znate, ili da možete njega iskoristiti na ono bilo To je poruka iz ovog hadisa, iz ovog dijela. من الذين يعملون الصالحات لهم حسنة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله بعد هذا ما يرد هذه فتنة باب الإسلام فتنة غربة الإسلام كما زواج الفتنة إننا وقوف para os igrejas que usam a e as outras coisas ou as nosso Allah tabaraka wa ta'ala ato ya ima sa'ali bin mu'an sa'ali bin mu'an koji je islam živio ništa više od šest godina ništa više od šest godina godin prije hiđe ioni fetio organo handlu يقول وجه الرسول سعد ابن معاذ يوسوس znači hada i žrtve za islam. I iskrenost i odanost islamu i Resulu sallallahu alaihi wa sallam sa sada ne. Ne znamo ili je veće ime Sa'ad, ili je veće ime Mu'ad. Sve su mu'mina i koje je stavljena na vjeriku mu'mina. حديثهم كده ليه سجود متفق عليه في في السنة من عائشة رضي الله تعالى عنها يستعرف المعاد على يدي ورين حدث في وسنيشة نزلت من أصحابي وأصحابي كان النبي الجيل فإليك ضوي الله تبارك وتعالى فرصة للعباد وصفنا بيتنا gospodar ti znaš, da mi ništa draže nema, od borbe radi tebe, protiv onih koji laži smatraju Boga poslanika i njihova Pa ako je još ostalo borbe između Kureja i Rasulullah i to živi me da razvijesni na tebe. A ja mislim, gospodar, da se borba nas i svira sviruje, iako je tako daj da ova moja rana eksplodira, rano se zatijela je bio vraćanje materiji, ono sam ponovo pukne ja se teži. A ja mi ti kažem da je borba prestala, ovako je tako, daj da pukne ovako ova moja arterija, da vam dođe moja srca. I zaista, kako je bilo. I ljudi koji su sjedili do šatara, Sahaj ibn Azan, Pripali se kada su vidjeli koja krv izlazi na šatra za nema da je ovo isto. Jer je Hater je pukao jednom i voda je i krvi Ovdje nas, braćo moja, zanima ovo što naprijed kaže, kaza Sanju Maja. Gospodar, ti znaš da mi ništa ne ima draže od odbira ni tebe, koji oni koji manju Boga na svoje Hvala vam na koliko i danas smatra sve što je od Allaha lažno. I sve što je protiv Allaha ljudno su vidjeti. Sve što je od Resula sallallahu alaihi wa sallam nepotrebni za ostaviti štetni. A sve što je od šeitana i njegovih sredbenika potrebni primamni. Koliko i danas trebate dodati dobra čovjeka i dobra. Pa koliko o dobrima treba da bude jasno koliko će se žrtvovati. I svojim imanom i svojim jefinom svojom stalno vedom sa Allahom te barak od ta'ala, svojom stalno vedom sa mukminima i svojom borbom u zemlju i životom i sinem i na hvala. Sa'ali Numan. Vidimo ga na dan Beje koju smo spomenuli. Vidimo ga na dan kada mu je doselio Resul sallallahu alaihi wa sallam. Još prije toga kada je primio Islam na rukama Musaba ibn Ubiva. Pa kada treba da se ide na bedr, kaže tako mi je Allah, Allah posadiše. Ako ćeš preko mora, da ti znači, kaže na dan Hrveka, na dan Hrveka kaže Allahov poslaniće nakon što je htio Resul sallallahu alaihi wa sallam da da zakat man još nekim našim imenima trećinu uzela Medine da se odbira da su veliča i reknu blokadu Medine kaže ne Allahov poslaniće. Tako mi Allaha prije nego nas je Allah počastio tobom i islamom مثل قال لنفسه هانئة مثلا بوجهه طبعي فسكن طبع الجد وتبع في إسلامه إذن وإسلامه سألكم الله رسول I vidimo ga, iako je bio zavednik i židova prije Islama, na dan borbe protiv Kurejza i Kurejza pristaje da mu Kurejza mene židovko pristaje da ih presudi sad, a kaže sad sebi, kad je došlo vrijeme sad, kad je Allah zadržanu mu, ne uzima niči prigovor. فلولا استثقال الذي فيه وكان فيه الله خالق في هلاك من الله تبارك وتعالى يجيب ولا يجيبه سمعتم إليه ليس عليه ما بين حكم فيه الله قوي الإسلام على فكرة وكذا يوجد قتل فكرة الإسلام عن سوء البيت يجيب الإسلام ويقول سبوبه مفصل به Znamo kakav je ishod islama i kakav je taj islam. Draga moja braća, kad sam na početku spomenuo brdo i pogrebu, Kako je sa islamom. A sahabi među njima i znamo to od njih je Sa'ad ibn Mu'ad. A dvoji kada se ide, braćo, jača se te. Povećava se čovječnost. I to je dobro različio dobro i zlo. A kad se otok odustati, važno je stati. Valja uzeti na namazu, važno je ostati. Valja kontroliti svoj jezik, a lako ga je zubiti. Kada svojim mozgom podrozi dobro, Allah koji ti zrna. Kada podrizati rijeka, Allah koji ti pohledan. To je islam koji je radi vas za brdu. I ako čovjek ide ka brdu, bez obzira koliko, ima kurban, čalo. A ako čovjek se pozvoli iz i počne srdu, gubi se vidi. Gubi se vidi. Pa tako mi Allah, ono što mi je prije dvije srdice bilo jasno, toliko jasno da je mogao glavu da može danas bude jasno. Zbog čega, znači? Zbog čega? Zbog čega? Koga je Zato, braćo moja, koliko je Allah da kova na ala na pravi put i dao je svoju mudrost i svoje dobro. Neće stradati jer kaže jedan od učenjaka onaj kome je Allah Đelešanuhu dao svoju mudrost to je znak da ga Allah Đelešanuhu neće kazniti ni na onom svijetu neće ga, poštedit će ga vatre i neće ga baciti u vatru stoga očuvajte svoju uputu i svoje dobro izbjegavajte loša društva. Izbjegavajte loše, a društvo sa dobrima. Jer kaže pjesnik, لا ينفع الجرباء لا ينفع الجرباء قرب صحيحة منها لكن الصحيحة تجرب كاجب يزن ne koristi ne koristi šugavoj ne koristi ne moj, blizu bliskost zdrave od njih. Ne šuga moj, ovdje, što je blizu nije zdrava. Neće da oni oblizu zdravi. Ona hita svahina kod dobro. Nego kaže zdrava će se od nje očuva. Mnogi misle, braćo moja, i obmanjuju se. A to su početni koraci koji šeitan želi. da je on se sačuvao, da za njega više nema opasnost. Pa dozvoljava sebi mjesta ptice, dozvoljava sebi mjesta želje, dozvoljava sebi mjesta koja će ga zaviti. Mislim da će niti izvješiti. A on lijeka neće. Pa kaže ovdje dobro pjesni. Ne koristi čuga moj, ovdje, dođe u prava koje nije. Ali su prava ovdje, složite. Znamo kada čovjek oboli, prioritet je čuvati zdravlje. A ako ćemo pomagati šugavo i bolestno, onda ćemo čovjeka posebno prediti čovjeka koji zna pomoći. Pa ako je čovjek obolio, ne znam kada je bolesno. Onda će otići doktor koji zna da ga liječi. Pomoći će se A mi kada idemo na ova mjesta i sa ovim ljudima, jer bismo kazali da ih porodimo od njega. jer bismo se nikako spremili. Možda da vraća našu djecu nejako. I naše žene koje su slabo u vjeri prosvjećene, slabo u vjeri protkane, za temelje zatemeljene, a i mi mnogi nemojmo se zavaravati. Nemojmo se zavaravati. Treba da se ide i kaže Rasulullah, sa čovjeku za ljudi i krvi, i od i krvi, ne zemlji i ne krvi, ali to ne znači onda kada ćeš ti za dva dana uzeti što ono, ovo, ne znači to. Isto tako, braćo moja, pomenuo još jednu budost. a to je budost vezana za ovaj dunjan. Mi smo došli od njega da budemo iskušani, brzo nam je seliti. I svakom od nas je briga budost. A ovo ostalo od zine, da se nema ništa. Bilo je prije nas, bit će poslije nas i ono je dođe mi. Pa navode učenjaci primjer onoga sultanova koji dođe na dunja, pa umjesto da se brine o svojoj duši na njemu, počne se biti o I kaže to je poput čovjeka koji pliva i duboka je rijeka i nemirna je rijeka. Ali on pliva nosi sa sobom nekakav kopčen, nekakvu stvar, čija ga je ljepota između izbrinuti se kako da ljudi spasi, izaberete u njihovom i njenom ljepotom, ne zmašava se u tom istu. To je ovaj svijet, tako To je ovaj svijet. I nije prokletina, nego u druge pogrešne kako čovjeka. Zato kaže Alija da ovo nam komplikuje lijepa, lijepa jaha mi se dobra kupno za onoga ko se lijepo pozdravlja. Zato, braćo moja, kada dolazi mu'min na dunju, kada dolazi mu'min na dunju, bez briga, ne ona za njega ništa. A kada umire i nestaje za njega, kaže, dobar dunja, vidim sam zaradio. A kad dolazi i nesretni na dunja, lijep dunja, kad odlazi za njega, ruku, kakav je. Ako kaže on. Nema ne dunja. Ali ako kada budemo na njemu i kada dođemo na njega ništa nas ne. Ne ne zvali, ne budemo na njemu hala. Allah te barak na mojim dovom. Allahumma alina min halalika i haram. Gospodar učini nas. Sa tvojim halalom, neovisnim od harama. Znači nikad je za onoga ko dođe na njega Pa ne da se obmariti na njemu koliko bi dobro, on će ga ne bi ugovarati. Da ga je on sebi u žrtvu. koji će raditi njegovom njegovom volju uz neku riječ koji će riječ slijediti. Pa subhanahu wa ta'ala i one koji je zadrži da umom je islam muslimane, a porazno koji istine subhanahu wa ta'ala da našim muslimanima ukaže put povratka vjeri i da budu konci sa njome, a da ono što je nudio je šeitan i nudio u اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلي على إبراهيم وعلى آل على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم هدنا ويجبره لباب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى وجعلنا كلمة برا اللهم آت انفسنا اقواها وزكها أنت زكاها أنت زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا بالصالحين اللهم انصر لسان وعز المسلمين وكل الشرك والمنشئين اللهم عليك بفواريته اللهم عليك بإذنك وما يجيزونك اللهم كن عبد العزيز المختلف اللهم انصرنا نصرا ما سلف اللهم ارحمنا برحمتك ولا من بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا عباد الله ان الله يحفظ العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الصلاه